بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu حميم Amim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم Uteremsho wa kitabu umetoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikma ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون hatukuziumba mbingu na ardhi wale aliyomo baina yake ila kwa haki na kwa muda na waliokufuru wanayapuuza yale wanayoonywa قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ يَا mwawaona wale mnaowaomba badala ya Mwenyezi Nionyesheni wameumba nini katika ardhi au hao wanayoshirika katika mbingu? Nileteeni kitabu kilichokuwa kabla ya hiki au alama yoyote ya elimu ikiwa mnasema kweli. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون Na nani mpotofu mkubwa kuliko hao wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu ambao hawatawaitikia mpaka siku ya kiyama na wala hawatambui maombi yao. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Na ambao watu watakapokusanywa watakuwa maadui zao na wataikataa ibada yao. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi waliokufuru husema juu ya haki inapowajia, huu ni uchawi dhahir.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 Yeye anajua zaidi hayo mnayoropokwa, anatosha kuwa shahidi baina yangu na nyinyi. na yeye ndiye mwenye kusamehe mwenye kurehemu Qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين Sema, mimi si kiroja miongoni mwa mitume, wala sijui nitakavyofanywa wala nyinyi. mimi nafuata niliyofunuliwa tu kwa wahi wala mimi si chochote ila ni mwonyaji mwenye kudhihirisha wazi Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahid wa shahida shahidun min bani Israil اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين Sema, mwaonaje yakiwa haya ni kweli yametoka kwa Mwenyezi Mungu nanyi mmeyakataa na akashuhudia shahidi miongoni mwa wana wa Israeli juu ya mfano wa haya na akaamini na nyinyi mnafanya kiburi Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wenye kudhulumu. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratul Ahqaf imeteremka Makkah Sura hii tukufu inasimulia kuteremka kwa Qur'an kutokana na Mwenyezi Mungu na kupasa kuiamini na kumwamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuisadiki siku ya kiyama. Na imekusudia kunabihisha watu wazingatie aliyowapata waliotangulia waliomuasi Mwenyezi Mungu na mitume wake na imeita watu washughulikie kuwafanyia wema wazazi wawili na kuzitunza haki zao. Na hii sura imeelezea kisa cha baadhi ya majini walioisikia Qur'ani tukufu wakaambizana waisikilize wakaiona kuwa inathibitisha yale yale waliokuja nayo mitume wa kabla ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaongoa kuendea haki za kwenye njia iliyonyoka wakaiamini na wakawataka wenzao wafuate yale yale ikamalizikia hadithi kwa wito wa kumtaka nabii sallallahu alaihi wasallam avumilie vile anavyokadhibishwa na kaumu yake na kumliwaza katika haya kwa waliyomstahamilia mitume wa kabla yake wenye azma ngumu. Imeanzia sura hii kwa baadhi ya harufi kama ilivyoada ya Qurani katika sura kadhaa wa kadhaa. Hii Qurani imeteremka kutokana na Mwenyezi Mungu mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma katika yatendayo. Hatukuziumba mbingu na ardhi na vyote vilio baina yake ila kufuatana na sharia zilizothibiti kwa makusudi yanayoambatana na hikma na kwa muda maalum ambao baada yake utakwisha. Na wale wanaokata ukweli huu wanapuuza yale yalionywa kwayo ya kumbwa kupya siku watakapofufuliwa watu kwa ajili ya malipo. Waambie hao wanaomuomba kwa Mwenyezi Mungu Hebu nambieni hali hao mnaoomba badala Mwenyezi Mungu. Nijuvieni wameumba nini katika ardhi au wana ushirika wowote katika mbingu? Nileteeni kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu au mabaki yoyote kutokana na elimu za watu wa zamani ambao mnategemea kwa madai yenu ikiwa mnasema kweli. Na nani aliyezidi kupotea kuliko anemwacha Mwenyezi Mungu akaiomba miungu mingine ambayo haimjibu kitu mpaka mwisho wa dunia na ambao hao hata wana habari ya maombi yao. Na watu wakikusanywa kwa ajili ya hisabu siku ya kiyama, hawa wanaoabudiwa kwa upotovu watakuwa ndio maadui wa waliokuwa kiabudu na watajitenga nao na kuwakadhibisha kwa madai yao kwamba wao wanastahili kuabudiwa. Katika injili ya Mathayo inasumuliwa wazi vipi Nabii Isa alayhisalam wa kristo wanaomwabudu yeye. Tazama Mathayo 7:22 hadi 23 Yesu anasema, "Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi?" Ndipo nitawaambia dhahiri, siku wajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu. Na washirikina wakisomewa haya zetu zilizo wazi, wausema kwa ule ukafiri wao renali yao, bila ya kuzingatia kuzisema hizo haya. Huu ni uchawi dhahiri. Bali wanasema hawa makafiri Muhammadi ameizua hii na akamsikizia Mwenyezi Mungu. Sema kuwajibu ikiwa mimi nimeizua hii, Mwenyezi Mungu atanipatiliza upesi upesi, wala nyinyi hamwezi kunilinda hata kwa chembe ya adhabu. Yeye peke yake ndiye mwenye kujua kabisa hayo mnayoropokwa katika kuzitia kombo haya zake. Na yeye anatosha kunishuhudia ukweli wangu na kushuhudulieni nyinyi kuwa mnanikadhibisha. Na yeye pekee ndiye mkunjufu wa msamaha kwa mwenye kutubu mkubwa wa rehma kwa kuwapa muhula wenye kuasi ili waliriki kurejea. Waambie mimi sikuwa mtume wa mwanzo kutoka kwa Mwenyezi Mungu hata ndiyo mukatae ujumbe wangu. Wala mimi sijui Mwenyezi Mungu atanifanya nini na kufanyia nini nyinyi. Mimi sifuati nayosema au kutenda ila ananifunulia Mwenyezi Mungu. Wala mimi si chochote ila ni mwonyaji miongoni mwa waonyaji. Sema, hebu nambieni ikiwa hii Qur'ani inatoka kwa Mwenyezi Mungu na nyinyi mkaikataa na hali ameshuhudia shahidi katika wana wa Israeli kuwa imeshuka mfano wa hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu akawa yeye kaamini na nyinyi mkatakabari basi hapo nyinyi simtakuwa ni wenye kupotea na wenye kujidhulumu wenyewe kuliko watu wote Hakika Mwenyezi Mungu hamsaidi kuongoka mwenye kujidhulumu mwenyewe na akapanda kiburi kuikataa haki.